Pedro Radão, Ferrugem, Eva. No beat, Mauli. Outro dia lembrei do passado. Degustava você, seu cabelo enrolado, vestido de seda, te tinha na palma da minha mão, mas escondia feito ponta no maço, chiclete bagarai, queria sempre estar tá do teu lado, a pele mais gostosa que cheira agradável. De muita cidade que passei, todo amor dei valor e guardei um pedaço. Ficava alucinado no vinho, cê me dava as visões, chapado novinho. Outras dimensões te levava comigo, desde que te conheci, não larguei mais até mudei minhas ações. Eva, pra que tanta sede? Calma, eu e você degustando banquete, nego te vi bate palma. O seu terror me acalma, tô com você entre quatro paredes, vai. Eva, o meu destino foi te encontrar. perder. Eu quero viajar, eu quero viajar. Se antes eu só tinha nós dois a sós, embaixo dos meus lençóis, hoje eu sei que você acendia bem fácil, como um mix de raça, cigarro, bebê. Lembrou? Lembrou. Seus cabelos à noite, eu lembro. Como fosse ontem, o amargo do doce. Seu gosto destruindo os neurônios como um tiro de calibre 12 no baile da chatuba cê não tava lá, nem na mangueira tu Arará, já Não sei mais onde te procurar, mas quando fecho os olhos Eva tá lá ela é linda, me tira do sério, às vezes Ana sumida. Em certos lugares, Eva não pia, é o preconceito. Vê direito que ela é calma, praticamente inofensiva. Eva, meu destino foi te encontrar. perder. Eu quero viajar, eu quero viajar. Hum. Only no beach. A fórmula Eva, é, é, é. vem ficar comigo. Eva, Eva. Com você eu posso tudo. Vamos viajar junto. vou te encontrar. Tô contigo em qualquer lugar. É o meu maior prazer.